Արցախում քննարկել են 1937-ի բռնաճնշումներից տուժածներին օգնելու հարցերը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը առաջին պաշտոնական այցը կկատարի տարածաշրջան։ ԵՀԿ խորհրդարանական վիայժողովի հատուկ ներկայացուցիչը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին մեղադրել է Բաքվում իր խոսքերը խեղաթյուրելու մեջ։ Հադրուտ քաղաքում պաշտպանության բանակի զինծառայողների համար բազմաբնակարան 3 շենք է կառուցվում։ Արցախը նշում է Եվրոպայի ժառանգության օրերը։ Ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը չի խախտում տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Լաս Վեգասում տեղի ունեցածի կապակցությամբ ցավակցական հերագիր է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Մարտունու մարզադաշտում կկառուցվի հանդերձարան։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 2-ին աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել նվիրված 1937-38 թվականների բռնաճնշումների հետևանքով տուժած անձանց իրավական եւ սոցիալական մի շարք խնդիրների։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահը հանձնարարել է համապատասխան մարմինների ղեկավարներին լրացուցիչ ուսումնասիրել քննարկված հարցերը եւ զեկուցել իրեն հետագա անելիքների մասին։ Այսաբաթ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շեֆերը կկատարի իր առաջին պաշտոնական այցը Երևան եւ Բաքու, հանդիպելու տեղի պաշտոնատար անձանց եւ տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Տարածաշրջանում գտնվելու ընթացքում շեֆերը Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների հետ միասին նաև կմասնակցի բարձր մակարդակի հանդիպումների։ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացը եւ կշարունակի ակտիվորեն աշխատել կողմերի հետ որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ ԵՀԿ խորհրդարանական վիայժողովի հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Քրիստիան Վիգենինը հանդես է եկել հայտարարությամբ ադրբեջանական լրատվամիջոցներին մեղադրելով Բաքվում իր խոսքերը խեղաթյուրելու մեջ։ Վերջերս Ադրբեջան կատարած իմ այցի ժամանակ տեղական լրատվամիջոցները իմ խոսքերը ճիշտ չէին մեջ բերել։ Սխալները շտկելու մեր պահանջներից առաջ լրատվական կայքերը արդեն օգտագործել էին սխալ տեղեկություններ։ Դրա համար պետք է կրկնեմ, որ ես երբեք չեմ առաջարկել վերանայել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կազմը։ Ես պաշտպանում եմ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերը եւ համանախագահներին եւ կշարունակեմ աշխատել խորհրդարանական մակարդակում, որպեսզի աչակցեմ նրանց ջանքերին Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորում գտնելու ճանապարհին։ Ասված է Վիգենինի հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրել էին, թե Բաքու կատարած այցի ժամանակ Քրիստիան Վիգենինը իբր հայտարարել է հետևյալը. Մենք հասկանում ենք ադրբեջանական կողմի դժգոհությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունից, քանի որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ հաստացի որևէ առաջընթաց չի գրանցվել։ Հաջորդ տարի նշվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևավորման 25-ամյակը, եւ դրա կազմը կարող է վերանայվել։ Արմսես գիտակրթական կենտրոն հասարակական կազմակերպության եւ Երևանի պետական համալսարանի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի համատեղ ջանքերով գործարկվել է ապրիլյան պատերազմ 2016 կայքը։ Այն նվիրված է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին տեղի ունեցած մարտական գործողություններին, զոհված հերոսների կյանքի եւ սխրանքի պատմությանը հայ-ադրբեջանական պատերազմի ներկա փուլին։ Կայքում ընթերցողի հետ հարց ու պատասխանի ձևաչափով լուսաբանված են պատերազմի ներկա փուլի ընթացքը, դրա դրդապատճառներն ու հաղթահարման հնարավոր տարբերակները, առաջնագծում զինծառայողների հերոսության ներկայացման համաշարում պարզաբանված է պատերազմական պայմաններում թիկունքի եւ առհասարակ քաղաքացիական բնակչության դերակատարությունը։ Կայքը ունի նաև ադրբեջաներեն էջ, որտեղ ներկայացված են հակառակորդի լսարանին հետաքրքրող այն հարցերի պատասխանները, որոնք ադրբեջանցի ակտիվ օկտատերերը հաճախ փորձում են ստանալ հենց հայկական կողմից։ Ներկայումս շարունակվում են աշխատանքներ իրականացվել կայքի համալարման ուղղությամբ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ավելի քան 1 տարի է, ինչ Եվրոստրոյ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հադրուտ քաղաքում իրականացնում է Պաշտպանության բանակի զինծառայողների համար բազմաբնակարան 3 շենքի շինարարություն։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Բնակելի շենքերի շինարարությունը մեկնարկել է 2016 թվականի հունիսից։ Դրանցից երկուսը, որոնք ընդհանուր առմամբ 36 բնակարան են ընդգրկում, ներկայումս հիմնականում ավարտման փուլում են։ Մոտ ժամանակներս շահագործման կհանձնվի առաջին բնակելին։ Այդ մասին շինհրապարակի մայցի ժամանակ հայտնեց ընկերության աշխեք Սերգեյ Միրզոյանը ընթացքը շինարարության գնացել է իր տեմպով իմ հայացողության նայած որակով մի շենքը ոտորապես մոտորերս շագոսման կհազվի երկրորդ շենքը վիճակը կատարված շինարարական աշխատանքների մոտորապես 70%-ը Շինարարությունը շուտ ավարտին հասցնելու համար ընկերությունը Երևանից հրավիրել է նեղ մասնագիտությունների տեր վարպետների, իսկ բանվորների թիվը հասցրել է 70-ի գործը սկսվել է հողային աշխատանքները հունիս ամսի 15-ից հետո։ Շինարարական ընթացքում մեկ տարվա ընթացքում մոտորապես մարդկանց բամորների վարդերների կանակը ասել է մինչև 60-70 հոգի երկու շենքի վրա։ Առայժմ շենքը գնում է ներկայարական աշխատանք, հարցարման աշխատանք, դրսի բարեգող բառնակարգավորման աշխատանք, այդքան լի Շատ շուտով հադրուտ քաղաքի կայազորում աշխատող երկու տասնյակ սպաների ընտանիքներ կապահովեն հարմարավետ բնակարաններով։ Շագոս վնազում 20 բնակարան ասա, որից 4 սենյակը, 1 սենյականոցա 4 բնակարանը, 8 2 սենյականոց, 8 3 սենյականոց։ Աշխեկի հաղորդմամբ հաջորդ շենքի շինարարության գրեթե 70%-ը կատարված է։ Շինարարները նույն երանդուն թափով աշխատում են նաև այս շենքի վրա, թե երբ շահագործման կհանձնվի, կոնկրետ ժամկետ չի նշում Աշխեկը։ Ի դեպ, այս շենքը նախատեսվում է 16 ընտանիքի համար։ Մյուս շենքցի 70% առանց կառուցվածա, դա լինելու է նույն շենքի տեխնիկական թե արտակի թե ներքին փլորի նույն շենքը, բայց 16 տեղանոց։ Սա 3 սենյականոց։ Նշեմ, որ երկու սենյակների հետ միասին ու շենքերի մեջտեղը սարքում նաև խաղահրապարակ երեխաների համար։ Ու շենքի արտակին ուսանողությունը արդեն կա, ներքին կա, գազամատակարուն հյուսված, լրի պատասխան եկա չեք։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Եվրոպական ժառանգության օրերի շրջանակներում Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը նախաձեռնել է «Ժառանգությունը եւ բնությունը հնարավորությունների բնատեսարան» խորագրով ավելի քան 3 տասնյակ միջոցառումներ։ Կազմակերպվել են օրվա թեմային համահունչ դասընթացներ եւ ֆիլմերի ցուցադրություններ, բաց դռների օրեր, այցելություններ բնական եւ պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ, հանդիպում քննարկումներ։ Միջոցառումները հիմնականում կայացել են համայնքների բնական վայրերում, պետական արգելոցներում, բնական եւ պատմական հուշարձանների տարածքներում։ Տիգրանակերտի արգելոցում ֆիզիկական սահմանափակ հնարավորություն ունեցող անձանց համար կազմակերպված էքսկուրսիայի ընթացքում, ինչպես նշել է Քերոլայն Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանը, ներկայացվել է մշակութային ժառանգության վայրերի հասանելիության կարևորությունը։ Պարբերաբար անում ենք նման միջոցառումներ, կրկնակի ուրախալ է մեզ համար, կազմակերպիչների համար, որ մենք միայնակ չենք դառնում նման տիպի աշխատանքներ կատարելու մեջ։ Օրը հիշարժան կդառնա բոլոր մեր մասնակիցների կողմից եւ նաեւ նոր խթանք հանդիսանա նմանատիպ միջոցառումները ավանդական դարձնել, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր ունեն հաշմանդամություն եւ ունեն համանապակ հնարավորություն տեղաշարժվելու, կարողանան ծանոթանալ պատմական արժեքների հետ ինչպես նաև շփվել իրար հետ։ Այսօր բավական մեծ առաջընթաց ունենք, բայց որ արդեն անելիք չկա, սխալ կլինի։ Հավելենք, որ Եվրոպական ժառանգության օրերը նշվում են 1985 թվականից Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների ճարտարապետական ժառանգության համար պատասխանատու նախարարների համաժողովի որոշմամբ։ Ակցիային միացել են ավելի քան 50 երկիր, այդ թվում Հայաստանն ու Արցախը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի սահմանամերձ Մեխագավան Ջեբրայիլ բնակավայրի մոտ տեղի է ունեցել զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ոցման եւ բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Բարերար Գրիգոր Մովսիսյանի միջոցներով կառուցված եկեղեցու ոցման հանդիսավոր արարողությունը կատարել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Սկզբում ոցվել է եկեղեցու Աշոտ Երկա Թագավորի հայոց բանակին պահապան Սուրբ Խաչի կրկնօրինակ Խաչը, այնուհետև եկեղեցին, որից հետո մատուցվել է պատարակ, որի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդը իր շնորհավորական խոսքը ուղղելով ներկաներին կարևորել է այդպիսի աստվածահաճո նախաձեռնությունը կառուցել Աստծո տուն մեր հայրենիքի ազատագրված հատվածներում։ Պատարակի ավարտին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդը կարգացել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակը, որով եկեղեցու բարերար Գրիգորի Մովսիսյանի շնորվել է հայ եկեղեցու բարձրագույն Սուրբ Ներսե շնորհալի պատվոշկանշանը։ Լուրեր միջազգային լրահոսից Կատալոնիայի անկախության ալիքը միանշանակ դուրս կգա երկրի սահմաններից։ Այս մասին ասել է Մերձավոր Արևելքի եւ Կովկասի երկրների հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը, անդրադառնալով հոկտեմբերի 1-ին Կատալոնիայում անցկացված հանրակրվեին։ Նա նշել է, որ Կատալոնիայի ժողովուրդը օգտվել է ժողովուրդերի ինքնորոշման միջազգային իրավունքից, որը Եվրոպայի կողմից հաստատվել էր Կոսովոյի նախադեպից հետո։ Քաղաքագետի խոսքով Կատալոնիան կդառնա նախադեպային, երբ Եվրամիության կողմից ընդունված սկզբունքը ժողովրդերի ինքնորոշման իրավունքը Եվրամիության երկերը չի ընդունի։ ԽՍՀՄ-ում ժամանակին մի թեզ կար, ասում էին ինչ կապ ունի այս կամ այն տարածքը ում անվան տակ է, երբ մեկ միության մեկ կառույցի կազմում ենք, երբ կան ընդհանուր սահմաններ։ Օրինակ այն ժամանակ ասում էին, թե ինչ կապ ունի Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքում կլինի, Հայաստանի թե առանձին կլինի, երբ մենք բոլորս ԽՍՀՄ կազմում ենք։ Հիմա Եվրամիությունը կանգնել է նույն խնդրի առաջ, բայց սրա հետ հաշվի է նստել է պետք, նշել է Ստանիսլավ Տարասովը։ Ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը ոչ մի կերպ չի խախտում տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Նման կարծիք է հայտնել Հայաստանի առաջին օմբուդսմեն ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական գազམ་ակերպության ղեկավար Լարիսա Ալավերդյանը։ Նրա խոսքով Կատալոնիայում եւ Իրաքի Քուրդիստանում անցկացված հանրակրվենները միջազգային իրավունքի տեսակետից ոչ մի կերպ չեն խախտում Իսպանիայի կամ Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը, քանի որ այս սկզբունքը խախտվում է միայն այն դեպքում, եթե այս կամ այն պետության նկատմամբ ռազմական ագրեսիա է կատարվում, որը դրսից է առաջանում ինչը իր հերթին բերում է ռազմական ներխորտման, որի հետևանքով ագրեսիայի ենթարկված պետությունը իր տարածքի մի մասի վրա վերահսկողությունը կորցնում է։ Իրաքի Քուրդիստանում սեպտեմբերի 25-ին անցկացված անկախության հանրաքվեից հետո իրավիճակը հանգիստ է։ Այս մասին ասել է Էրբիլի հոգևոր հովիվ Տեր Արթուն Քահանա Խալաթյանը։ Նրա խոսքով Քուրդիստանի տարածքում ապրող քվեարկելու իրավունք ունեցող 600-ից ավելի հայերի մեծ մասը այո է քվեարկել հանրակրվեին։ Հիշեցնենք, որ Իրաքի Քուրդիստանում սեպտեմբերի 25-ին անկախության հանրակրվե անցկացվել, որի արդյունքում քվեարկության մասնակիցների 93%-ը կողմ է քվեարկել անկախացմանը։ Պաշտոնական Բաղդադը չի ընդունում հանրակրվեի արդյունքները եւ արդեն հայտարարել է Էրբիլի հետ օթային հաղորդակցությունը դադարեցնելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Լաս Վեգասում տեղի ունեցած բռնության դեպքերի կապակցությամբ ցավակցական հերագիր է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Խորցավով տեղեկացա Լաս Վեգաս քաղաքում տեղի ունեցած բռնության այս ահասարսուր դրսևորման մասին, որը տասնյակ անմեղ զոհերի եւ հարյուրավոր վիրավորների պատճառ դարձավ։ Վշտի ու կորստի այս ցաներ պահին իմ խորին ցավակցությունն ու զորակցությունն եմ հայտնում ձեզ Միացյալ Նահանգների բարեկամ ժողովրդին ու զոհվածների հարազատներին, մաղթելով ուժ ու ոգու արիություն, իսկ վիրավորներին շուտապույտ ապակինում։ Մենք աղոթում ենք Միացյալ Նահանգների ժողովրդի հետ միասին զոհվածների հոգիների խաղաղության եւ դժվարների լիարժեք ապակինման համար։ Ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ցավակցական հերագրում։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը նոր նախազգուշական հայտարարություն է արել Թուրքիա այցելել պատրաստվող կամ այդ երկրում գտնվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների համար։ Պետդեպը իր քաղաքացիներին հիշեցրել է Թուրքիայում ահաբեկչական խմբավորումների շարունակվող վտանգի մասին։ Ահաբեկչության պահպանվող վտանգի պայմաններում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը սահմանափակում է Միացյալ Նահանգների կառավարության ազնագազմի այցելությունները Թուրքիայի հարավ-արևելյան շրջաններ, ինչպես նաև Ստամբուլում եւ Անկարայում Միացյալ Նահանգների կառավարության աշխատակազմի եւ նրանց ընտանիքների անդամների գործողությունները։ Մենք Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին հորդորում ենք եւս մեկ անգամ մտածել այս ժամանակահատվածում Թուրքիա այցելելու անհրաժեշտության մասին եւ խուսափել այդ երկրի հարավ-արևելք ճանապարհ հորթելուց ասվում է նախազգուշացնող հայտարարության մեջ։ Մարզասերների համար Մարտունի քաղաքում ընթացքի մեջ են մարզադաշտի կապիտալ վերանորոգման եւ հարակից տարածքում նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքները շինարարական աշխատանքները իրականացնող հայր եւ որդի Մուսայելյաններ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Արթուր Մուսայելյանը ասել է, որ աշխատանքները մեկնարկել են 2015 թվականին։ Կապալարու ընկերության պատասխանատուն նշել է, որ այս պահին տեղի են ունենում ցանկապատման, հարթեցման եւ նստարանների տեղադրման աշխատանքներ։ Մարզադաշտի տարածքում նախատեսված է տեղադրել 1080 նստարան եւ օնլայնել նաեւ մարզադաշտի սահմանները։ Իսկ հարակից տարածքում կառուցվելու է նոր մասնաշենք, որի մեջ ընդգրկված են լինելու հանդերձարանը եւ մարզիկների համար նախատեսված այլ սենյակներ ասել է Արթուր Մուսայելյանը եւ հավելել, որ աշխատանքները ամբողջությամբ նախատեսվում է ավարտել 2018 թվականին։ Հունահռոմեական ոճի ըմբիշ օլիմպիական խաղերի փոխ-չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանը երրորդն է Տուրլիխանովի մրցաշարում։ Օլիմպիական խաղերից հետո Ջուլֆալակյանը առաջին անգամ է վերադարձել մրցագորգ։ Օլիմպիական փոխ-չեմպիոնը դարձել է բրոնզե մեդալակիր։ Թվարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն ժամանակ առ ժամանակ անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։